eguerdi hon lagunak Ordu bat abundu puntuan da eta ordu biak arte ba, Ementze gogo gara, meionako lehiotik begira Nabarmen oztu gaur Eta euria barra-barra egiten du antzadenez azkenean e, elurrak mendi puntak zurituko ditu. Tamentxe ba, edukiz beteko saioa prestatu gu zuentzat. Zabaldezagun, maionako lilloa. Zabaldezagun, maionako lilloa. Steila sindikatuko kide den Ana Perezekin hitze ingo dugu Lontze eta Ziberri 2020 eh, egitasmoen inguruan. Segidan Aiko taldeko Sabin Bigandirekin e, mintzatuko gara. Amabian e, eh, ba estrenatuko den e, J Mentala proiektuaren inguruan ere bai eta amaitzeko ba Bilbo taldea hemen egongo dira gure estudioan e, azken diska lehen, lehen eta azkena aurkezten kotxean basaude gozo gozo edo lanetik bueltan kotxean e, e gu entzuten ba gozatu gaurko saioa Nekin jamen, gaita mazazpi gratiaren sintonian sintonian Eta esan bezala gaurko saioari hasiera ematearren, ba, gure hezkuntzari, gure hezkuntza sistemari begira jarriko gara. Horretarako telefonaren bestaldean Ana Perez daukagu Eguerdion Ana. Bai Ana. Bai Eguerdion. Eguerdion. A ber Ana, eh, a ber antzuten eh, dugun ongi zure ahotsa, pizka bat urrundik entzuten da, a ber orain. A ber orain. Bai, orain ez dut nahiko. Bai. Asko zobeto. Tira, ba, hori, esan dako, ba, begira jarriko gara, hain zuzen ere ziberri 2008 egitasmoari begira. Eta nola ez, ba, lontzari begira ere bai, lotuta baitaude bi, bi proiektu edo bi lege di hauek. E, dano, gogoratzen du oraindik, e, <laughs> oraindik, ziurazki, pasako da gure historia liburu eta laizzer, bert ministro celebrea, e, beak e, o pepeke ba, martzan eh, jartzean hautsak garrotu ziren eskuntzare eh, muan, e, ba, ez ezko jaso zuelako, ez, e, lege honek, e, hainbat lurraldetan eta ego euskal herriak e, bat egin zuen protestarekin. Hor ikusita, ba, eusko jarlaritzak ez iberri 2008 edit, moa orkestu zuen, e, Kristina Uriarte, ezkuntza kontzelariaren arabera, ba, lontze alde kaltegarriak zaiesteko sortu da Ziberri gehi, eta zu, ba, esan dugun bezala, Steilaseko kide bezala, eh, zuen ustez, e, ba, mm, Ziberrirekin lontze zaizten da edo, <laughs> edo ezartzen da? Ba, guk eh, hasieratik esaten genuen, lontze ezartzen dela Ziberri proiektuarekin. E, hasieratik salatu genuen hori pentsatzen genuelako alde batetik e, zent, ikusten genuelako zuko ondo aipatu duzun bezala ez da bertek e, ba, bururu, burutu edo <laughs> ideatu zuen lege honen kontran eragile, eskuntzako eragile guztiak, baina hoi ez gain alderdi politikoak eta e, ba, esan dezakegu ez da, ba, pepek enduta beste gainontzeko guztiok horren kontra agertu ginen. Orduan guk ez genuen ikusten beharrezkoa zela e, lege berri baten babesarekin ba, Euskal Herrian edo erkidego honetan, E, beste e, eskuntzako beste egitasmo bat egitea ze azken batean lonze mm, ba, maila gorengo legea da, eta orduan berak markatzen du zer nolako legeak edo zer nolako egitasmak sortu aldiren, ez da, orduan. hasieran e, Kristina Uriartek, zuk esan duzun bezala, eh, modu baten ba, aurre egiteko edo lonze ekiditzeko asmat edo idea, idea izan zueten, ez da, baina gero e, denboraren poderioz ikusi dugu ez dela hori gertatu baizik eta lontze bera ezartzeko eta lontzetik oso, oso gertu dago eziberri plana. Eta mm, hezkuntzaren web horrian eh, horrela azaltzen da ziberri bilatu gai. Eh, hezkuntza hizkuntza politika eta kultura zaiak gure ezkuntza sistema hobetzeko plana da. Zuen ustez zer eh, hobetzen da hobetzen da zerbait edo gure ustez ez da hobetzen gutxienez hezkuntza edo bai hezkuntza publikoari ez dio inolako mesaderik egiten bet, e, are gehiago galtzaile ateratzen da egitasmo honekin egitasmo honek e, bueno ez jakingo dozuen lehen hiru fases ditu, lehenengo fasea zen apur bat martiko pedagogikoa eta horretan ba, bueno, definizio egitea, bigarren fasea da orain aprobatu denaz da, kurrikulumea, eta hirugarren fasea da eskuntza lege berri bat eitea. Guk eskatuta gaudez, e, indarrean dagoen eskuntza agertzen den eskola publikoaren legeaz da, orain ja ez dago publikaren aipamenarik, gu pentsatzen dugu esku, eskuntza publikoa izan behar dela ardatza eskuntza sisteman, beste eta hemen ez da hori gertatzen, ez da bermatzen ardatzori, hori, baizik eta subsidiarioa geratuko da. Are gehiago, ikusten baldin badugu zer nolako ba, laguntzak edo sanolako bueno, ba, loturak edo abantaiak izango du kasu honetan kontzertatua edo pribatua, ez da? Baina, bueno, esaten genuenean hori ez duela eseronik ekartzen, mm, bueno, ba, adibida bat jartzearen, ez da? E, Euskal Her Erkidegonetako eskuntza komunitate osoak ja, e, bueno, azk e, daramagula ja urte asko esanez, ba hizkuntzen eredua hau da indarrean dagoen hizkuntza eredua guztiok ezagutzen duguna B eta D ereduaren mhm. esarpen hori gaindituta dagoela. Gaindituta dago argi dagoelako A ereduak ez duela eus, e, hemengo umeak euskalduntzen eta e, eskola publikoako lege hartzen badugu horrezaten du ba derrigorrezko eskuntza bukatzean ikasle guztiek izkunt, bi hizkuntza ofizialak menperatu beharko dituzte. Eta hori a ereduarekin ez da gertatzen. Mm, euskera ez da men, eh, ez dute menperatzen a ereduan ikasitako ikasleek, ez da? Mhm. Ereduen eh, sistema ba, orain dela hogeita hamar urte baino gehiago ezarri zen egoera soziolinguistikoa guztiz desberdina zelako, ez da, e, hasiera egon behar zen, euskera ezabatuta zegoen e, eskuntzatik, eta orduan eskun, e, apurka-apurka eta normalizazio bidea, hau da, eskuntzaren hor e, euskararen normalizazio bidea garatzeko, ba, e, ikusi zen, beharrezkoa zen, olako sistemak e, sartzea, za, zen gertatu adibidez, Katalunian dagoen murgiltze prozesua edo inmersio linguistika ez da, hemen, bueno, ba, beste urratz bat eman behar ziren, baina ikusi da, hori ja gaindituta dagoela. Momentu honetan, e, hori da, esan duguna, ez da, ez da bermatzen, eumengo e, e, A eta B, e, hainbat kasuetan B ereduko ikaslek, ez dute menperatzen bigarren hizkuntza ofiziala hau da euskeraren, ez da? Mhm. Orduan, bueno, ba, gure kezka hor dago eta eskatzen genuen zen hori ja gainditu behar zela dela. Bueno, ba, gainditu beharrean bektikotu egin da. Ze hori, gainera hori gogoratzen badugu ez da, Kristien aurri artek esan zuen nola, bueno, bertekin adostutako edo lortutako akordioa ez zuen ez zuen aldatzen eta euskerarekiko aldaketarik ez ziren agertzen. Hori da guretzat kezkagarriena, eh? Ze, a, Araso egon zen adibidez Kataloniakoekin eta bertek esan zuen, bere itxetan esan zuen, eske e, eh, Kataloniako umeak, haik espainolizar a los niños y a las niñas catalanas, ez da? Hemen ez dago arazo hori, ze bat dirudin, nahiko espainolizatu eta dauden, hizkuntza ereduekin. Orduan, mono, ba, gure kezka hori da, eta are gehiago, e, eh, eziberrik eh, planteatzen den bezala, ez du babesten euskeraren normalizazioa eta gainera eta hau nik uste ere jokatzen dutela ez da e, aipatzen dute eta hitz egiten askotan hitz egiten da eziberriz eleanistasunaren inguruan eta eleanistasunaren inguruan agertzen da hirugarren elemento bat inglesaren ikasketa ez da eta argi dago gure sindikatua ez dagoela ingelesa ikastearen aurka baina bai ikusten dugu ingeleza zartzean euskera berriro galtzaileatarako da. Orduan, guk argi daukagu, horren aurrean egingo dugu elegite bat, ez degelako bermatzen e, momentu honetan erkidegoko ikasleek bi hizkuntzen ofizialak eh, menperatzen dutela. Menperatzen mhm. direla menperatzen. Noski bi hizkuntza ofizialetaz hitz dugunean euskera eh, menperatu gabe ateratzen dira. Orduan hori da gure kezka nagusiena. Eh, horrez gain ere beste kritika nagusia izango litzateke agian ezkidetzan aurrera pauso nabarmenak ez ematea. Hori da, eskidetzaren inguruan, ba, ez da ipatzen, eske mm, loe eta hemen ez dugu defendatuko eta gu ez dugu loe legea defendatzen, baina egia da, loen gutxienez zerbait agertzen zen eskidetzaren e, inguruan. Hemen ez ekitatea, ez eskidetzaren inguruan, ez da inolako, ez dira inolako neurriak e, egiten. Eh, ez da ba, proiektuak ez dira garatzen, ez da ikusten lanildo bezalak eskidetza, pentsatzen gu gainera defendatzailea morratua gara eskidetzarekin menetako eskuntza sistema berdintzaile bat lortu nahi baldin badugu. Eta ez da inolako ba, bere momentuan orain dela hogei urte eskidetza zen lanildo nagusi bat eskola gehien eta jorratzen zena eta orain hori guztia desagertu da ez bakarrik eskidetza, baizik eta beste balore batzuk, ez da, elkartasuna, eta ba, ez dakit inklusioa, guk aldarrik ditugu nahin bat balore ez lontzek, ez ez iberrik ez dute inolako aipamenik egiten. E, beste ere muetan gertatzen den bezala, ba, berriro, badirudi, eskuntzaren edo, bai, eskuntza politikoa, Ba, badago, e, berriro merkantilizazioa do e, helburua. ez pertsonen interesa baizik eta berriro erantzuten dio ba, merkatuak dituen beharrei. Zer nolako langileak behar izango dugu hemendik aurrera eta orduan ja eskolatik me basiko ba, garaia ezitzen merkatuak indar momentu honetan dituen beharrei erantzuteko. Mhm. Eta, ja, e, ipatu duzun bezala, ba, iru egitasmo satzen dute ziberri 2008 plana, lehengo izango zen eskuntzare du pedagogikoaren markoa, bigarren egitasmoa e, Euskal Autonomia Arkidegoko kurrikulum dekretuak, eta hirugarrena Euskal Hezkuntza legerantzul bitzeko urratxak ematea. Non gade orain, e, lehengo egitasmoa burututa dago okerez banago, eta bigarrenean gaude, baina zer nola gauzatzen da hori? Bai, bueno, bigarren eskurrikulumak eh, onartuta daude, mm, eta, eh, bueno, are gehiago, hainbat er, argitaletxeia liburuak eh, eta testu liburuak ari dira egiten, eta programa batzuk, ez da, eziberriren ba, bueno, ja, lanildoak kontuan izanten, eta hori agertzen diren kurrikulumak kontuan izaten, izan parkatu. Are gehiago ere, e, udan egongo den opean ere, eziberri kurrikulumak ba, erabili aldira, e, eh, bueno, ba, opean aurkeztuko diren irakasleek nahi izan ez gero, ez da, orduan ja indarrean dago. Eta hirugarren fasean ezakigu, porque Cristina hori artek ere behin eta berriro esaten duenean ziberri 2020 2008 egitasmoan parte hartze zabala egon dela, ba, bueno, guk ere hori kritikatu dugu, guk ez dugu aukerarik izan. Lehenengo fasean, e, ja eman da eman ziguten, eta bueno, ba, legazioak egin ezke, nahi izan ezkero, ez egon aukerarik izan, bigarren fasean bai eman ziguten aukera, aurkestu zigutenean kurrikulunak nahi izan ez gero, ba, legazioaren bat egitea, eta hirugarren fasean ez dakigu egiten ari den, aurrera e, eramaten ari den, guk gurekin desde logo ez dut inolako kontaktirik izan, eta gurekin esaten dugu noen, Ba, sindikatuak, ez da bakarri sindikatuak izateagati, baizik eta sindikatuak gara, e, e, bueno, ba, langileen ordezkariak hau da aurrera eraman be proiektu edo plan hauek aurrera eraman behar duten langileen ordezkaria gara eta gureken ez dute kontuan edo ez dira konta, ez dute kontuan izaten orduan bueno ba gure kezka hori dago eta guk esaten dugu hori ez dela parte hartzea bilera batera deitzea informatzeko zer da gauzatu dena ez dugu ikusten jakinda beste patronal batzuk bertan egon direla, ba, bai Kristau Eskola, bai Ikastolen Elkarteak, eta horrelako eragileekin, beste e, ba, e, nola da, beste enpresa batzuekin, ez da? Eta hori da, bueno, ba, hori da, gure kezka, hori e, hori ez diogu, etzaten parte, prozesu parte hartzelia izan dela, ba, hor irakasleen presentzia bermatuta ez baldin bada. Mhm. Beste haserre iturria izan dira ba, azterketak, ezta? E, lontzek ezartzen dituen azterketak, eta tira, ba, e, sindikatuen artean e, mm, nola baita adosmena e, ikusi dugu, e, honen aurka, eta e, ez dakit e, mendik aurrera errepikatuko diren, e, zein izango da zuen e, erantzuna, edo Bai, bueno, ezke e, eh, guk uste dugu azterketei ez ez ezatea ez da, bueno, ba, azterketak onak ez direlako, edo, mm, bueno, eta ez dakite eh, azterketa bera zamatxarra duelako, ez da, pentsatzen dugu ikasleen evaluazioa beharrezkoa dela, legearen be, evaluazioa beharrezkoa dela, eskoletako egoera be, evaluazioa beharrezkoa dela, ez da, baina e, hori guztiok defendatzen dugu eta evaluazio hori baldin bada gauzak hobetzeko, ikusten diren gabeziak hobetzeko, ez bakarrik kontrolatzeko eta ranking bat markatzea, bai ikarleen partetik, bai zentroen partetik ere ez da. Orduan, horretarako badago argi dugu ez dugula hori nahi, baina ere gehiago, Evaluazio eta erre, guk deitzen ditugun, erre ez dira bakarrik evaluazio arruntak. Evaluazio hoien bitartez, lonzek kontrolatzen du emango den. Ebaluazio hauek kanpo ebaluazioak dira. Batzuk e eh, Madridetik datosenak akorduan. Modu batez, lonze, eta guk esaten genuen ez da, lonze legea zentraliza, lege zentralista bat da ez da, eta orduan txelan kontrolatzen du hemen aukera dugu bakurri. Eh, bai, uste du deia, gara berriro. Maionako leioti. Itxasadarrako bizitzari begira. bizitzari begira. Bai, e, dugu deia eta ea lortzen dugun amaitzea elkarrizketa hau Ana Perezekin. E, e, okupatuta dago. Oh, bale, bale. Igual dago bera bebaite ditzen, eh? Nor zara? Tira ba, maitu zat, e, eh, duzuenez, eh, Ana Perezekin ez egiten ari ginen, e, eh, lontze eta ez egitasmoari buruz, baina moztu egin zaigu behia, eta ba, nik uste dute penarekin, baina maitu zat eman behar dugula ja elkarrizketa hau, Ana Perez agurtu gabe, tira ba, orain e, entzungo dugu, J ale bat eta urrengo gomidatuarekin harremanetan jarriko gara. Aiko taldeko kideak. euskaraz eta gaztelaniaz egindako film dokumentala da J Mentala eta berrogei tamar minututan e, eh, J inguruko ibilbide zorrotza egiten du e, eh, Zorin aldia ostio izango da eta zago da bizkai aretoan eta gehiago jakiteko ba, Sabin e, Bikandi aiko taldearen e, kidea bera daukagu telefonat mestaldean, eguer dion Sabin? Eguer dion bai! Kaixo, ba, tira, eh, zuzara etnomusikologian e, doktoratua, e, gainera hori ba, e, Max e, Saria irabazi duzu, gela jauziak lanaren e, partitureagatik, eta aiko kidea zara. E, Masi mm, baino lehen e, agian, bueno, zuei e, sorianak ematea, ba, margarren urte, urte urrena ospatu berri duzu lako, ez da? Okeres banago? Ai, horretan gauz. Egi esan, konturik ez dara lar, lar fundamentu <laughs> Urte bai, amarrurte, lagunen batek kontu zen esan amarrurte gabitzan la vuelta kamen bai Ba, sori honak, eh, ez, <laughs> ez da gutxi Eta zer eh, egiten duzu eaiko taldean urtean zer Amar urte hauetan agian kontatzeko guztia ez du astirik izango Baina, e, eh, oro har e... Ba, ba, ez da Hori, hasi ginen lagunkoa dira bat gara batez e, finak eskarmentzu esperientzidunak e, musika eta dantzan, e, goi mailako irakasleak gara no, eta ba, hainbat e, kontu gedunkazan e, ba, aman komunian, ez? Eta hainbat sede helburu, keska, bai dantza eta musika den inguruan, ez? Bata osan ez hori, ba, ikusten genduan musika eta dantza ba, pixka bat e, digortzatuta moduan bizi ez? Edo bizi direla, ez? Zati ez? Hala, ah, ba, dantz, ba, da, zantzari dantzaz asko egina, bai musikaz ez, da musikari erbe e, eh, dantzaz eta lehen hau eh, kontra ez beren izaten zen, ez? Eta hori hori hori izaten izan da, a, ah, gure ardatzetariko bat, ez? Beste bat izan da, bai, ba, elduentzako e, eh, dantza zabaltza, ez? Elduentzako irakaskuntza, ez? E, ba, ba gure, gure patrimonio koreografiko azkenengo detan, ba, dantza eskuetan eskuetan itxidugu, ez? eta dantza taldeak normalean orain arte behintzat ba, ikuskizunetarako edo eta e, ba, hori ekimenak eta prestatzen ebesan. Eta hor, ba, jente zazoiko jentea barre dantza akademizatuagoa bat egiteko, ba, hori hankantzatu behar da, zazoien egon behar. Eta jente helduagoak, ba, ematen da hortik pizta kanpo gelitzen zala, eta hori bere bezkezka bat zan, baita mm -hmm. helduak eh, E, eredu, eredu behar duguz kastetxoagoak eta e, umea bat ere dantzan dantzaren indagien, hau da, e, beti zaten dugu ez, ba, euskera ez, ba, ez balio umeak e, eskolara, dikastolara e, agintza, gero etxan ez bada euskera zentzuten eta inguruko andereño maizu aititea, mama, aita, gurasoak eta inguruko ez bada euskera zentzuten elduek, ba, ba arpelik gabiz ez. Mm -hmm. Eta bueno, horrekoen e, bai, metodologia, ba, gauze bat da dantza jakita eta beste da dantza, dantzan irakastea. Normalean, gure inguruan behikusi dugu, ba, ba, joera izaten dela, dantzan irakatzi barran, ba, dantzak irakastea, ez? Eta, e, eta gu, gure apustua erronka, ba, ba, bada, jentari dantzan irakastea, eta dantzan irakasten dugu lan oski, dantza, dantza jakin batzuk, ba, ikaste irakasten dugu, ez? Baina ez berdin da formulazioa eta da lan egiteko modua, ez? Mm, kasu honetan dokumentalari egin diozue eta Jaren eh, inguruko dokumentala. Hori hori sortu zen pizka horrela, ba, e, e, ikasleak eta ingurukoak, ba, jo, web web orrialdean zeu zer egitea irakaskuntzarako zeu didaktikoa eta bueno, ba horra zigara, ba jotea gasa sigara, ta gure holako web egune eh, bat eh, egin nahi dugu eta hor gabe plataforma bat jotaren inguruko, ba, jotaren inguruko musika, partiturak, ariketak, pausumak eta gana batzako asmoa, baz? Mhm. Horren -hmm. sarrera moduan, bazi ginen ere egiten eta horrela sortu zen e, e, dokumentalaren idea eta dokumentala egiten eta, eta, eta bile gara. Dokumental honekin eroriko zaizkigu hainbat e, mito, jotaren inguruko mitoak? Ez dut, ez gero, mitoak gero normalen ba, ba bakoitza sortzen da, eta bakoitza sortzen dugu, ba, gure e, mundua ikusteko moduari egokitzen diako e, mitoak, ez? Eta horrik ba, nobedan eskuitan dago e, horrik az, e, ez, ez? Baina bai, mitu <clears throat> entzietan dut, egia zan, zarritan e, jota urbilikoa da, eta eta zarritan ikusten dugu, eta e, dantzan, eta, bueno, ba, danok indogu jotan, dantzan, eh, hobeto txau txarra, bentsat, eskuak altzatu eta la jota matxin, ba, bueno, ba, hanko zea parranda giroan, danak indogu, hanko zea horako eh, pamema ba, besterik espada, ez? Eta, ez mm -hmm. eta jota, eta bebe kantatzen dago jota, jo, kese, eta, e, eh, baina, baina, gero, gero, igual, ez dugu zezagutzen hain bat kontutxu, ez? Eta gu, gure, eh, ba, ba, hori, hori, pizkatik ertu, eta bila laukitu dugu zan erantzun batzuk, ez danak, eta erantzun guztiek ez dugu baina hori konpartitu gurean, ez? Apur, zabaltuntza, erakuntza edo ditzen jakon horretan, ez? e, eta batez ere, bueno, ere induzue ba, au, jotaren aurre historia oikertu edo, eta pixka bat kontatu alde guzu eh, nola sortu zen e, jota edo nola adoptatu genuen guk, e, eh, ah. saldunok? Bueno, eh, da, eh, eh, egia esan eta nik neuk eh, nore eh, ofizio eta ikasketak aitik eta hainbat buelta eman kontu oneri, ba, jotaren eh, historia, ba, ba, namaz, emeritxegarren, namaz, mendetik, eh, ba, historia, historia orokorrean, nahiko, nahiko gai labankorra da. Nik ez bai hori nire <laughs> lagun historialariakaz beti ukiten dut, ez? Eh? Beti esaten dut, ikusite, gaur egun e, ondo ezagutzen dugu zen gai eta zela ni eta zer idazten dan eta bire, <laughs> bire txikoak eh, gure ingurua ezagutu darbara idazitakoan eh, arabera ba, ikusite zelako zein ez, ezberdin jaren eta idazten dana ba, ba horrega itik ba, haintzina urteko kontrol zelakoak izango ziren ba, bate badaki. Baina hori esan dabe ba, bueno, ba, arauka guz berri batzuk, idatzi batzuk, eta gauza batzuk, ba, oinun urtekoak, guen da berroita marrotekoak, amazortzi garren mendean bukaeran, jota batez ere da dazkor, e, ba, zainetetan, eta teatroan inguruan, zarzuelatan, eta lako, eta nor zabaltzen dazko, modan jarri zan, Baina, gero, baina, ez da, jota, ba, apenas dakigu. Et, baina bai, ba, badakigu, esan aterako, ba, hainbat antzago gondigela, gond, eta gondigela, horre erdiaro eta berpizkunde garaian eta ba, erritmo hori jago konez eta dantzak erari jago eta ba nahiko antzeko azirenak, ez? Eta horren ez dakit aurrekari modu konsideatu genkizenak. Mm -hmm. Eta horren dokumentalean bezatzen dago, ba, maritzuri taldekoak eh, lagundu eta klode iruditako jena zuzentzen taldekoak lagundu ezko horrelako eh, talarda baten errekazio bat egin da barriz erropa doktore doktorea klorek eh, joztu no, <laughs> oso da, eta belak ineko erropa eta oso gauza kuriosu egin dugu. Ba, bueno, bai, erakusteko pixkat aspaldiko, aspaldiko jotaren aurrekari da zelako izan zitekean, ez? Ba, horako gallardatxo bat montatu dugu. Eta gero joango gara, sarriten, ba, ez dakagusen aldez, ba, aspaldiko bideo sarrak eta sarriten ez ba, bueno, Bai, baina nahi usaba apurret horrelako eh, dokumentalak, ez? Ba, Artxibat egietan orduan e, Bai, baita, be, baina, baina egizan, ba, ba, ez daukaguz horren beste gauza, eta batzutan pentsatzen dugu, ba, Euskaldunak eta gure kulturaren saleak edo garela, baina ez pentsau batzutan e, gauza girien gauz gauz askotan, ez? Horren dik bastaukagu ba, horrelako e, gure kultura tradizionalean inguruko dokumentazio zentro bat, aspalditik, aspalditik eskean gabitzen <laughs> kontu bat da, bat daukagur bat, non, non ba, batuta daukagur zan, e, gure grabaketak eta bat eta gauza ez? Horren, hain dugu egin dugu, eta zure bai, bat bat izan apuzte izan da, hortik aparte, e, bai izan da jotaren inguruko e, berriak emotea, jota iki ikertu da ben eta jota zakien e, hoien handik ez? Mm -hmm. Bai, bai, eusot, ereko irudi e, zabal eta aberatzea eman dugula, anitza ez, ala ere gindu gara, horren. Mm. Ze, irudiei, irudien eh, ez gain, ba, dantza dituek euren testi ere eskaintzen dituztela honetan. E, non, nor aukeratu duzu eta zergatik aukeratu zuet pertsona horiek? E, bueno, aur, aukeratu dugu, prinsipioz, ba, urteak e, dara matzago lago honetan, eta ekarra zagutzen dugu eta badakigulako nork <laughs> dahien eta nork lan egin duen, ez? Eta eta bueno, ba, hor, eh, ba, ba, e, e, nire maizu izen zen Jose Ignacio Anzoren ratikasi, e, Juanan Urbelz bat, edo Oiera Daulaza, edo Iñaki Digoien beste, e, beste ikertzaile fin bat, e, gure dantzeta, Jon Pertika, Javier Echabe, hainbat bat karri dugu, eh, eh ba, hori jotaren, e, gure taldeko kidea be bai, ba, gertzen dire patxi laborda, aiozu garate, larraitza artetxe, bere, bere naita be bai e, da, dantzari asfalditik, kepartetxe zen edurako, ba, bai izan da, ba, bat, egia zen, ba, duela berrogei bat urte do, dantza soltuari inok jaramonik e, egiten esotzenean, ba, bueno, beraz izan apur bat hor, jota estilo zarra ikertzen eta balioan jartzen, ez? Eta, mm. hainbat jente bildu dugu, e, beren eritxek emoten, eritxek sarriten e, dire, eta beste batzutan, ba, kontor jenean be, bai, eta besteak zo, baina uste, uste genuen hori da politazala, ba, bueno, ba, iru, benetako irudi bat emateko, eta irudi aberazazen bateko, ez? Mhm. Eta, tira, ba, esan du moduan, e, amabian, e, otxailak amabia, e, ostrialean, e, aretoan, e, abando ibarra, e, abando ibarran e, dagoen aretoan, e, ba, lehenengo, ez, emanaldia izango da, e, jota mentalaren e, lehenengo emanaldia, eta, bueno, doakoa da, ez da, zarrera, baina e, lehendik eskatu behar da, e, gomida pena edo? Bai, e, uste dut e, e, agortuta dozela gombidapenak, baina, bueno, babaliteke, baten bateke benetako interesa baleuko, ba, bueno, azkenen gorduen e, ba, ba, batzutan, ba, baten batzuk sarrera bueltatu eta lekunen batekon lehitike. Eta der, dana dela, e, bestela, emeritzean, e, urrengoko barikuen, e, otxailak emeritzean, errenderin be, be eh, emango, da jota mentala. Errenderian ukai taldekoak eta rintzakoak eta antolatuta, e, han e, beste manali bat dugu, eta gero iruña da joateko martxoan, eta hain ba, ibiliko da jota mentala. Eh? Mm oso ongi, ba, amaitu baino lehen, e, sabine, gaur egun goberan zen olako etorkizuna aurreikusten saio jotari, zure ustez? Ba, jota eta dantzan, ba, nik ikusten duaz, e, baikorra izan gure dut, ba, ba benetan, ba, uste dut, ba, bizili dauelako, ez da oso, oso, oso dantza, e, zara zako ba, e, abera txalako, e, osagarri, e, adierazgarrien, bat kontutan, e, errasten dau, e, improvisazioa errasten dau, sortzea errasten, errasten dau, e, sentzilu, sentzilu egin daiteke, harreman bide oso polita da, lagune gazkolazteko, bikote jolasteko, eta musikalki oso interesgarria da, erritmoak eta horre egin daiteke izan gauzak. Jotan, esango nuenek, esango nuenek, eh, jotan eta porro soldan, bikotean, ba, ia, ia, danetarik egin daitekela, ez? Eta, ba, bai, eh, eh, modu sarrean, zein, modu akademikoan, zein, e, gaur egungo lenguaietara ekarrita, ba, zekuk esatako, ba, zezio alaberte gazetak ukeikoak azein genuen, e, ba, jotaren inguruko ikerketa eta berrikuntza, hainbat arnotan, jota nik jota eta bentsa horrean, ba, ba, bizirik dirauela, eta, eta garriz garriz nago beharrezko dala. Beharrezko dugu, elkarregaz aukerak sortzea. nahiko ba, bakarrik eta banaka eta hilten gara, urbizartan eta horrela, eta, eta eh, elkartzeko eta komunikatzeko erramenta polita izan daitekela uste dugu. Ba, Sabin Mikandi eh, aiko taldearen e, bultzatzailea, e, eh, meskarrik asko e, Maionako lehiotik saioan egoteagatik eta ba e, J Mentala proiektuaren e, ba e, nabardura kontatzeagatik eta amaitzeko ba Jak irabazi arte esan beharko dizu. <laughs> Bai, bai, Jotak irabazi polita, oso ondo karrita, oso ondo Besarka da hundi <laughs> bat, eta zuek ere aurrera gero, eh? Zuei eta zorionak, eh, urte hurrena gatik. Ba, deskerrik asko. Venga, gero arte. Venga. Ba, Bilbo Matix eh, taldea entzun dugu, Karola izeneko tema, entzuzen ere, eta hemen ditugu, ba, Bilbo eh, talde Bilbo Tarraren e, eh, bikide, Borja eta Ando, e, Guardion, lagunak! Gitarra eta basua, zadete, alma mater ere, entzun dut hortik, no zen, eh, Borja, edo, edo, ez? <laughs> beti, beti, entzun dut hortik, oh, ondo, horrela da jarrera. e, bueno, e, hasiko gara mm, taldea aurkezten eta batez ere, bazkenengo ba, diska eta mm, diska bakarra, da? Horixe da. Horixe da, e... izenekoa. Bai, eta nari izena jarri diogu, E, bueno, behatzi gara, lehenengo eta bain eh, orkestuko dugu eurua. E, eh, Baukagu maka baterian, e, ando eta biok, esan dugu. E, nere dago pianoetan eta organoetan, oso elegantea, por cierto. E, Igor eta meri dauz e, abotxetan, da gero aizezek zinio e, potentea be Luja Barna eta Erika. Da hori, hau da, tromboia saxoa eta trompeta. Ederto, tarde, talde ondia, ez dakit mugitzeko eta arazoak esango dituzuen. Ez, mugitzeko baino... Edo geratzeko eh, ensaiatzeko. <laughs> Hori da, hori da gure problema. Ez da... Horai jota fuego zaudute, gainera, ze amabian eh, kontzertua kontzertu adokazu beha astran, ez da? da, bari kontan, eh, Gernikan egon goara astra eh, zerean. Eh, gaztetxean. Gaztetxean. Eh, disko aurkezpena edo, bueno, iaz egon ginen da Gernikako jendearekin gustora. Da, behar repikatzen dugu, baina ja eramaten dugu ja gure, gure seme alaba. <laughs> Zuen eh, estiloa, bueno, argi dago, entzun dugun eh, abestia entzun baduzue, e, ba, mm, so, doni jorratzen dituzue, ez bai, bai, da, e, nasketa egin, eska, e, rigi, rocksteady, zer, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ez, ez ez bai, bai, bai, bai, Lehen bai, lehen bai e, eh, e, eh, jotxe genuen eh, zuzenetan soula bestiak eta baina ez, diska ateratzeko ba, gainera portaban jarri dugu, bada ez bada e, e, argi, argi geratzeko Eska skinhead, rigi, bai, rocksteady bai, eta, bai, bai, eta argi geratzen da eh, eta rocksteadya Por cierto, e, beste argazki bat izan e, ikusi dugu karteletan eta e, ez dana, ez? Ah, hori, da, diskoan dagoena da. Bai. kalean e, moto baten e, serita eta mm, bai, hori bai. diskoan dago. Claro, diskoa daukagu sartuta orain e, <laughs> entzuten eta ez dugu ez ikusten. Bai, kontua da hori. Gu, dotore, e, dotore esan nahi nuen. Pillo disko entzuten ditugula ta da ikusten dugu jendeak bere burua <laughs> jartzen dauela zerean, da argazkiak egiten dituela bai eta esan gendu zeratik ez gu. Da joan ginen arratsalde baten e, txusekin, e, zuri beltza Fotografia, eh, fotografia. Bai. Zainduta da eh, argazkia. Hombre, bonita, jantzi bai, ginen, dotore, dotore, dotore Claro, uh -huh. eh, pechita, claro, claro, claro, claro. Eh, el reto que que es, quiero ordenar ahí lo haré. Báteres, natural. Sin botón. Es que tú vendo, ¿eh? Y le pisca valguella o jartze buruen, pero antza sineskoa. <laughs> bueno, eta bea txikide, eh, 2007an sortua, taldea, Osa, que, ya hainbat eh, emanaldiak dituzue hor, eh, ez, bizkarrean. Eh, bai. E... Nik uste dut ikusi zaitu, zaitu uste, hor, eh, A ber. Bueno, behin e, batetzean, ez, bai. kutsan ere ba izan daiteke, kutsan bai, ere bai, duzue. Kukutxan birri azken... handia da. Azken, azken txampan, ez justo... Bai, kukutxan birritan eh, egin dugu. E, bat eh, goserekin egin gendun lokez kukutxa barruen. Oh, Da gero kukutxan desalojoan joan e, aste horretan, ba, ba montatu gendun e, egun bat, e, hor e, pergolan. Ba, plazan. Plazan. Montatu gendun... E, bai, dezalo hor. Horixe da, bai. Izan zen e, kontzertu... Ba, polita zango nun, baina ez, garratza izan zen. Mm -hmm. batzenekien gitsi zegoela iteko, baina ondino, bari, espero gendune zeo zitekela, baina ez. Monta gendune akatzekin, eta itziarren semeak. Eta itziarren semeak ekin, bari. Akatz taldea, ba, taldetik ere, atea duzu epizkabate, ba, nola baite bidea, ez? E, Haiek ere jotzen dute, zue, jorratzen dituzte zuek e, jorratzen dituzuen e, doinuak, eta bai. nola baite bide alkarrekin edo egiten duzue edo bai. zure eh, Facebookean ere ez agertzen da katz eta no, bai, laguna direla e, bueno, laguna baino gehiago ez e, deitzen diegu banai nagusiak mhm. ze karo e, batzutan Bueno, hau talde hau sortu zen, e, ba hori, jendeari gustatzen zitzaiolako e, musika jamaikanoa. Eta, karo, Euskal Herrian gitxi egiten da musika hori, egiten da eskapillo bat, edo ditzen saiona, edo eska ditzen saiona, Bai, eh, gero benetan sustraia jamaikan daukana edo jamaikari begira dausena gitxi dauz. Bai, bat dudabarik akatza. Eh, akatz da. Haiekin konpartituz kontzertuak, etorri direz behin baino gehiagotan laguntzen bebai, ze jagoita bos urte eramate, eta hori, anaia nagusiak, e, bai. bai, bai. Ba, bueno, eta esan bar dugu Borja beraiekin dagoela jotzen ere. Horixe da. Horixe da. Bai, bai, bai, bai, bai, familiakoak. Horixe da. Familia politikoa. Oso ondo, eta diskoari begira, ba, tira, baia behatzi kanta, eta gehienak euskeraz, ez? Beste batzuk instrumentalak dauz. E, ze, izan da aukerak eta edo... Bueno, aukerak eta ez eh, uste dut... E... Eh, Beratzi dituzten eta... Hombre, gero gaiago, baina propioak ez zain beste. E-, edo igual, eso hori noso landuak e, sartzeko. Uh mhm. -huh. Baina... Berziorik ez dago? Bai, hor bai, justu entzun duguna, Karola, eta... Etxean lez. Eta etxean lez, hori, fast dominoren e, bertsio bat. Eta Karola de pretender talde naskarriena da, baina ukartu dugu beste, beste bertsio batetatik. Hmm. Eta hori, Eta apostua, gura apostua, ba, hori euskara. Euskara ze abestea zeren, baitara ikusten genuen, bueno, e, ez dela inoiz egin, alako, bueno, bai, e, gipuzkoan atera zen eh, txak taldea, eska jorratzen zutenak eta euskeraz, eta ordutik ona, ba, uste dut, akatze, taldeak maketan ere euskeraz abestezula, baina ezer gutxi. Aio, ez? Kima frundi ere, hortik, Eta... Bai, baina oran e, eh, rollo eska eta rock steady eta bai. hori bai. gauza gitxi ez bada, bapes. Bapes. Eta Orduan guk ikusi gendu nor, ba, zehoz ere inbea ez, guri gustatzen zaigulako eta hori, eta zen gendu, zehatik ez gu. Da, ba, <laughs> ez, ez jotzen instrumentu, ja, bueno, ja aprenderemos, ja, ezta. Bai. Eta gaur arte. <laughs> Letrari, letrei dagokienez, e, eh, zera ipatu, eh, gai sozialak, edo... Ba, bai, denetarik. E... Eta gero entzungo dugu bat nahi baduzu, e, zure azalpenak eh, <laughs> zera, <laughs> ilustratzeko? E, jo, kese, gehien entzungo dana edo gure singela dana edo, ez dakit nik e, zer dan... Pepinakoa! <laughs> Pepinakoa! Pepino. E, zera, Karola da, Karola pues, ematen daudala hori neska bati egiten zaio nomenaldia. ez? Pues, Karola, nik uste dut bibotar guztio dakigula, ba hori Karola Garabi hori izena e, izena jarri ziotela ba Karola neska bat pasatzen zalako ba hori astilleroak tantziolak eta zeuden bitartean da ez dakiz eta guk egin nahi izan dugu hori baina zain beste neskari begira igual baizik eta bere garaian egon san eh, giro bati ez e, apurtxu pues hori grebak eta eta fabrikak eta apurtxu bet Bilbo gris hori deitzen ziotena grisa ez dakit nik zen E, hobea obea gaur egungo berdea edo edo aspaldiko gris hori da guke eh, apurtxuet omenaldia inezaina dugu horri gero badaukagu bai ibai da laguntasunari buruzko eh, zera bat mhm. eh, abesti bat etxean lez egin dugu ba hori ba, suposatzen da ligatzen dozula eta etxera eramaten dozula neska do mutil bat eta da hori pues, azkenean eta, azkena ibai dap Ibai da, eh, egin gendu, bueno, Xabi, Xabi Urrutiko etxea ez du guaipatutxo. Eh, Xabi Urrutiko etxea da... Puto amo. aparte puto amo aizatea zaparte, diskoa grabatu diguna, gurekin pazintza itzela izan dauen mutil... Eh, ez dakizela, ez, ez, ez epiteto jarri, impresionante, harri garri da, eta masterizazioa eta... E, berak eh, grabatu digu eta e, eh, nahaztu, nahaztu du diskoa. Gero e, Euridiara eraman dugu, Ibon Larruzearen estudio eraman du e, diskoa, pues, laguna dogulako eta gainera ba, kriston, kriston ekipoa duelako eta bueno, konfiantza eman zigun eta berarekin joan ginen. Da, hori, jo Baina da bori, da mezkla bat oso ba, jamekano e, kulturan ba, joratzen zirenean, ba, B aldeak, single bat ateratzen zenean gero B aldean joratzen zuten dap, dap estiloa, eta dap estiloa da, eh, ba, e, ba, ekoak eta zera, ba, efektuak e, sartzen, eta ba, abesti berdinari beste, beste, zera, beste ikutu bat, edo beste e, e atmosfera ezberdina hmm. psikodelikoa emoten. Oikoa zen orduan eh, e, Jamaikan, ezta? Bai. kaleratzen zeri, eh, ziren e, diskoetan, beste karabat eitea, dap. Bai, dap, uh -huh. dap zenean izan zen ikaragarri, eta gero ere gaur egun iz, oza, asko, asko markatu baita ere hip hop estiloetan eta hainbeste elektronikan eta, eta dana dator handik, jamekatik eta gu oso hmm. frikiak garen ez, pues, mm egin dugu. Eta kasu honetan, sabik eh, grabatu zuena, eta borja mendagona, egin zuten hor triki-trikiak, bere mobidiak, bere efektuak eta hori, eta hori da, hori da, atera dena. Kaske hmm. finen bilomatiz da, e, aitzakia bat, pues mundu honetan murgiltzeko, ez? Eta da, e, igual guk ez genuen inbesten zuten eta, baina, karo, ja sartzen zara urruti bezalako jendearekin, kriston makina duena, efektua dituena, eta esan genuen, venga, jarriko gara, eta <clears throat> da hori atera da, da, bueno, guposik, oso. Mhm. Animatu zineten ja behar bezala egiteko. Pako osoa betetzen. <laughs> bueno, tira, ba, demora agurtzen zaigu, orduan e, agurtuko zaituztegu, hemendik e, maionako lehiotik zaioan, zuen e, zuek aukeratutako kantarekin, e, ez dakitzen nahi du zuen. E... Zartu igual. Eta, eta orkestu, ja? Bara, ba, sartu e, okupazio mugimenduari e, eh, bari, bultxada emoteko edo guk ere beti e, zeratan e, ibili garenez eta ibiliko garenez ba, hori, sartu, ostika da eta barrura Ez ondo, ba, borja eta ondo gara hemen e, gurekin e, Bilbomatix e, taldekoak eta Bilbomatix izeneko diska aurkeztu digute, orain e, agur esango diogu e, sartu e, abestiarekin. Eta eskerrik asko etortzea gati. Apa, bai, izuri. Eskerrik